Хлопці з України грають у футбол. Що нам всім потрібно? Нам потрібен гол. Покажіть на хлопці школу, покажіть на клас. Хай суперник ваш ніколи не забуде вас. Україно, забивай, Україно, забивай, забивай, у цій грі перемагай, у цій грі перемагай, гей, гей, гей! Україно, забивай, Україно, забивай, забивай, у цій грі перемагай, у цій грі перемагай, гей, гей! Ми єдина сила, ми єдиний фронт. З вами вся країна, з вами весь народ. Як вночі лягаємо спати, молимось за вас. Час перемагати, хлопці, забивати час. Україно, забивай, Україно, забивай, забивай, у цій грі перемагай, у цій грі перемагай, гей, гей, гей, Україно, забивай, Україно, забивай, забивай, у цій грі перемагай. Hey, hey! Перед телевізорами дружно сидимо. На трибунах стадіону гучно кричимо. Гол! Україно, забивай! Україно, забивай, забивай! У цій грі перемагай! У цій грі перемагай! Гей, гей, гей! Україно, забивай! Україно, забивай, забивай! В кожній грі перемагай! гей, в кожній грі перемагай, гей, гей, нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен вдалий український футбол, нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен влучний український футбол, нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен гарний український футбол, нам потрібен гол, нам потрібен гол, нам потрібен сильний український футбол.